أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا شيكا صلاة جوالي جوال نبوبندوكا مبكا جيزة لوسيكو نقرآن الفجيري حكا قرآن الفجيري inashuhudiwa daima. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Na amka usiku kwa ibada ni ziada ya sunna hasa kwako wewe. Wenda mula wako mlezi akakunyanyua chieo kinachosifika. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nasema mula wangu mlezi niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie qul jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa nasema kweli imefika na uongo umetoweka hakika uongo lazima utoweke وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na rehma kwa waumini. wala hayawazidishi madhalimu ila hasara wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando na inapomgusa shari hukata tamaa Qul kullu ya'malu ala shakilatihi rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila Sema kila mmoja anafanya kwa namna yake na Mola wenu mlezi anajua aliongoka katika njia الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Shika sala zilizofaridhiwa tangu kupinduka juu wakati ya mbingu kuelekea upande wa macho ya jua mpaka kiza cha usiku na hizi ndizo sala za dhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Na pia shika sala ya alfajiri ambayo wanashuhudia malaika. Na katika wakati wa usiku amka kwa kusali sala ya tahajjudi. Hiyo ni ibada ya zaidi juu ya zile sala tano. Hii imekuhusu wewe tu kwa kutaraji kuwa mula wako mlezi atakuweka siku ya kiyama makamu atakokusifia viumbe. Nasema, ewe Mola mlezi, niingize maingizo ya kuridhisha matukufu katika kila unaponiingiza katika jambo au pahala. Na unitoe kwa kutoka kuna kuridhisha kutukufu na kwa fadhila yako nijali nguvu za kunisaidia ni washinde maadui zangu. Nasema ukiwaonya watu wako washirikina haki ya tauhidi, imani ya Mungu mmoja na dini ya kweli na uadilifu imekushafika na uongo na ushirikina na dini ya ufisadi na dhulma yote hayo yameondoka kwani uongo daima hauna dawamu na vipi haki siwe na nguvu na hali sisi tunateremsha katika Qurani dawa ya kuponyesha maradhi ya shaka katika vifua vya watu na sababu za kuwapatia rehma wanaoiamini na madhalimu hawana linalowazidia ila hasara tu katika kuikataa kwao. Na hakika katika maumbile ya mwanadamu ni kujidanganya na kukata tamaa. tukimnemesha kwa kumpa uzima na ukunjufu wa mali, hupuuza kutukumbuka na kutuomba na hujitenga nasi kwa kiburi na majivuno. Na akiguswa na shari kama ugonjwa na ufakiri, huwa mwingi wa kukata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, waambie makafiri wa Kikureshi kwa kuepuka kuchochea ugomvi na makindano kila mmoja wetu na mmoja wenu anatenda na anakwenda kwa kufuata njia yake. Na Mola wenu mlezi ni mjuzi mno, wala hana ajuaye kuliko yeye kumjua nani aliyeshika njia sawa na kufuata haki. Na huyo humlipa ujira wake kamili na kumjua aliyepotea njia na huyo humpa adhabu kama anavyostahili.